Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Дія сьогоднішньої казки розгортається на фермі де жили собі фермер з дружиною і їхня дочка Мері. Неподалік жив собі також чолов'яга на ім'я Джон, який хотів одружитися з Мері. А відтак він щовечора приходив на побачення на ферму. Джон Мері та її батьки щовечора разом вечеряли. І щовечора Мері спускалася у льох по пиво до їхньої вечері. Одного вечора вона, як завжди, спустилася до пивниці, як бачить, зі стелі стирчить сокира. Можливо, та сокира була там віддавна, та Мері лише зараз її помітила. Oh, there's an axe stuck into the ceiling. Now, the axe must have been there a long time, but Mary hadn't noticed it before. Oh, that axe could be dangerous. Та сокира може бути небезпечна, сказала Мері і почала собі розмірковувати. Уявімо, що ми з Джоном одружимося. Suppose John and I get married. І уявімо, що у нас буде син. And suppose we have a son. І припустімо, він виросте. And suppose he grows up. І припустімо, він сюди спуститься по пиво. And suppose he comes down here to get some beer. І припустімо, сокира впаде йому на голову і вб'є його. and suppose the axe falls on his head and kills him. Чи не було б це жахливо? Wouldn't that be a terrible thing? Ой, лишенько. Suppose John and I get married, and suppose we have a son, and suppose he grows up, and suppose he comes down here to get some beer, And suppose the axe falls on his head and kills him? Oh, wouldn't that be a terrible thing? And she sat down and started to cry. І ось тут вона сіла та й розплакалася. Через якийсь час фермер і його дружина, а також Джон, почали непокоїтися, чого це Мері забарилася. Що ж це Мері робить? запитала її мама. What is Mary doing? А відтак вирішила і собі спуститися до льоху, аби дізнатися, що ж там діється. What is Mary doing? I wonder why she's taking so long. I'd better go down there and see what's happening. So she went down to the cellar and found Mary sitting there crying. <laughs> What's the matter? Mary pointed to the axe. Look at that axe. Oh, yes. Well, what about it? Suppose John and I get married. Yes. And suppose we have a son. Yes. And suppose he grows up. Yes. And suppose he comes down here to get some beer. Yes. And suppose the axe falls on his head and kills him. <gasps> oh dear. Wouldn't that be a terrible thing? <laughs> oh dear, yes. Wouldn't it be a terrible thing? And the farmer's wife sat down beside her daughter and started to cry too. <laughs> Поглянь на ту сокиру, сказала Мері. Що ж тут такого? перепитала мама. What about it? Та коли Мері розповіла матері ту страшну історію, яка їй переверзлася, то й та почала гірко плакати. А тим часом батько і Джон – почали знову непокоїтися, що ж так довго затримує Мері і її матір. От і фермер вирішив спуститися до льоху. So the farmer went down to the cellar and found his wife and daughter sitting there crying. <laughs> What's the matter? His wife pointed to the axe. Look at that axe. Suppose Mary and John get married, and suppose they have a son, and suppose he grows up, and suppose he comes down here to get some beer, And suppose the axe falls on his head and kills him. Wouldn't that be a terrible thing? Oh, oh yes. And the farmer sat down beside his wife and daughter and started to cry too. Батько фермер також сів поруч з дружиною і Мері і гірко розплакався. Минув ще якийсь час, і Джон, який уже сидів сам один, почав переживати за інших трьох. What are they doing? I wonder why they're taking so long. I'd better go down there and see what's happening. So John went down to the cellar and found the farmer and his wife and Mary all sitting there crying. <laughs> what's the matter? The farmer pointed to the axe. Look at that axe. Uh, yes? What about it? Well, suppose you and Mary get married. Yes. And suppose you have a son. Yes. And suppose he grows up. Yes. And suppose he comes down here to get some beer. Yes. And suppose the axe falls on his head and kills him. Oh. Wouldn't that be a terrible thing? Boo And the three of them cried louder than ever. І тут вони втрьох розплакалися ще голосніше, ніж попередньо. Але Джон розсміявся. Як нерозумно, сказав він. «How silly!» Він став навшпиньки і витягнув зі стелі сокиру. Я багато їздив світом, сказав Джон, але ще ніколи не зустрічав інших трьох людей, які були би такі ж нерозумні, як ви. <laughs> How silly! And he reached up and pulled the axe out of the ceiling. Well, I've travelled a long way, but I've never met three people as silly as you three before. Oh! And now I'm leaving. You're leaving? Yes, I'm leaving. Я їду звідси, сказав Джон. Знову почну подорожувати. І якщо я знайду трьох людей, дурніших за вас, то повернуся і одружуся з Мері. I'm going to set out on my travels again. And when I can find three people sillier than you three, then I'll come back and marry Mary. Oh, John, don't go. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. До побачення, сказав Джон і вирушив у дорогу. Джон ішов довго-довго, аж якось дійшов до однієї хатинки. На даху хати росла трава. Grass. На дах спиралася драбина. A ladder. А біля драбини стояла старенька жінка з коровою. A cow. Корова. Go on, go on. Mm. Uh, good afternoon. Good afternoon. Go on, go on. Mm. What are you doing? I'm trying to make this cow climb up the ladder. You're trying to make the cow climb up the ladder? Yes. What for? Look at all that grass growing on my roof. Yes. I want the cow to eat the grass. You want the cow to eat the grass? Yes. Так, відповіла старенька. Я хочу, щоб корова їла траву. Погляньте, скільки трави виросло на даху. Я намагаюся примусити корову вилізти драбиною на дах. I'm trying to make this cow climb up the ladder. А Джон на це каже Чому ви не вилізете на дах і не скинете траву корові? Хіба б це не було легше? Wouldn't that be easier? Чому ж ви самі не вилізете по драбині? Well, why don't you climb up the ladder? Oh. Why don't you climb up onto the roof and throw the grass down to the cow? Oh, no, no, no. Well, wouldn't that be easier? Oh, no, no, no, no, no. Come on. Come on, Daisy. Up the ladder. Come on. And the old woman went on trying to get the cow to climb up the ladder. Oh, how silly. Well, that's one silly person. Що ж, одну нерозумну людину я знайшов, подумав собі Джон, дивлячись на те, як старенька підштовхувала корову до драбини. Джон подолав довгий шлях і якось уночі зупинився перепочити у корчмі. Людей того вечора було багато, і Джонові довелося заночувати в одній кімнаті з іншим гостем. Уранці, коли вони обоє прокинулися, Джоні у сусіда повісив свої штани на одвірку, а тоді розігнався і спробував у них заскочити двома ногами зразу. Oh dear! John was very surprised. What are you doing? I'm trying to get into my trousers. You're trying to get into your trousers? Yes. Oh dear, it's so difficult. Oh, dear. Um, wouldn't it be easier if you didn't try to jump into them? If I don't jump into my trousers, how do I get into them? Якщо я не застрибну у свої штани, то як же я їх одягну? запитав той чоловік. І я намагаюся надягти свої штани. I'm trying to get into my trousers. Це так важко. It's so difficult. Тож Джонові довелося навчити того чоловіка надягати штани. Спочатку запихаєш одну ногу отак, а тоді другу. Ось так, сказав він. Хіба ж це не легше? Well, you put one leg in like that, and the other leg in like this. See? Wouldn't that be easier? Oh, yes. Yes. I never thought of that. Oh, thank you. How silly. Well, that's too silly people. Отак Джон знайшов уже двох нерозумних людей і пішов собі далі. Джон мандрує довго-довго, аж якось увечері прийшов до одного села. Посеред села був ставок, а довкола нього стояла юрба збуджених чимось людей. Всі вони тримали у руках хто палиці, хто вила, а хто граблі, і напружено вдивлялися у став. What's the matter? What are you doing? It's the moon. The moon? The moon's fallen into the pond. Yes, and we're trying to get it out. The moon's fallen into the pond? Yes, look. There's the moon in the pond. У ставку був місяць. Місяць. The moon. Місяць упав у ставок, казали селяни. Ставок? The pond. Ми пробуємо витягти його. Джон подивився у ставок і побачив на поверхні води відображення місяця а тоді глянув на небо, де яскраво сяяв місяць. Он місяць високо в небі, сказав він. Небо? The sky. Погляньте, там, угорі. Look, up there. А про себе Джон сказав це ж треба, які дурні. Oh, how silly. Look, there's the moon up in the sky. Look, up there. No, no, no, no. the moon's in the pond. Look down there. But the moon's up in the sky. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Oh, how silly. Well, that's three silly people. Now I think I'll go back home and marry Mary. So he went back home and married Mary. And they lived happily ever after. And that's the end of the story. Так цим казка завершується. Джон відшукав трьох нерозумних людей, власне, їх було куди більше. А відтак повернувся додому, одружився з Мері, і відтоді вони жили собі щасливо, не знаючи біди. А нам час прощатися. До зустрічі. Goodbye. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua